Добро, ова беше убава екранизација на четвртата глава. Мене лично ми се допадна начинот на кој што беше изведена. Значи, целата четврта глава се занимава со два случаја. Средбата на Иисус со жената Самаријанка, кај Јакововиот кладенец во Самарија и исцелувањето на овој син на римскиот капетан. Ние се разбира, ќе се занимаваме сега со Самаријанката, најмалку две саботи. Ако даде Господ живот и здравие. Но би сакал да обрнеме повеќе внимание на самиот почеток на четвртата глава. Имено, чита, ја ќе читам сега од ревидираниот превод, малку поинаков превод од овој што го проследивте во филмот. Кога разбра Исус дека фарисеите чуле дека тој придобива повеќе ученици отколку Јован и крштаваше, значи го читам првиот стих, и сега вториот стих е една мала дигресија за која што една стана дискусија пред неколку месеци овдека, макар што самиот Исус не крштаваше току учениците негови, ја напушти Јудеја и отиде пак во Галилеја. Од сите четири Евангелија, само Јовановото Евангелие зборува малку по-детално за Христовата мисија во Јудеја. Значи, по Христовото крштевање, кое што било есента, да речеме 27-та година од новата ера, наредни 6 месеци се до Пасха, значи до првата наредна пролет или пролетта 28-та година. Исус ги минува во Јудеја. Таму каде што е елитата на еврејскиот народ, таму каде што е Ерусалим, таму каде што е Синедрионот, таму каде што е свештенството, таму каде што се фарисеите, учените теолози од тоа време, рабините, книжевниците, таму каде што е храмот, за кое што Исус потврдува, ние евреите знаеме во кого веруваме и што обожаваме. Оној Бог што евреите го обожавале е вистинскиот Бог, вели Исус. Другите народи немаат и немале вистинска представа за тоа кого обожаваат и што треба да обожаваат. Исус ја потврдува таа голема вистина, но кон тоа и го додава евангелскиот факт, дека и спасението е од евреите. Зошто Исус решил да се повлече од Јудеја, како што ни вели првиот стих, тогаш кога фарисеите чуле дека тој придобива повеќе ученици отколку Јован. Значи, Исус и апостолите што тој веќе ги избрал, крстиле и придобиле многу повеќе ученици, многу повеќе следбеници, отколку што до тогаш придобивал Јован Крстителот. Исус е крстил, значи, на Јордан, тој е близко до Ерусалим, до Јудеја, Исус работал во Јудеја, се до чистењето на храмот, значи до Пасха, напролет, шест месеци. Првото внимание што Месијата го посветил на израелскиот народ, било посветено токму на израелските водачи. Прво ним им било објавено Евангелието. Прво ним Исус им се открил. Затоа првата Христова мисија во Израел била мисијата во Јудеја. Сите други евангелија, синоптичките евангелија, како што се нарекуваат, бидеќи сите тие Податоците за Христовиот живот ги црпат од еден заеднички извор, и Матеј, и Марко, и Лука. После неговото крштевање, зашто првпат, зашто веднаш зборуваат? За искушението во јудејската пустина, значи, се што се кажува за јудејската пустина е искушението, и после искушението, веднаш зборуваат за неговата мисија во Галилеја, Капернаум, па проповета во Капернаум и така натаму. Првата сабота во Капернаум, во подошно во Назарет прво, па после во Капернаум, пророштото од Исаија, 61 глава. Сите тројца, значи, евангелисти, сите тројца синоптици ја прескокнуваат Христовата мисија во Јудеја, а само Јован е тој кој што ни го обрнува вниманието дека веднаш по крштавањето и по искушенијата, се разбира, во јудејската пустина, Исус поминал известно време во целата таа прва зима ја поминал во Јудеја, сведочејќи им на јудејците, на жителите на Јудеја. А таму се разбира биле и свештенството, и книжевниците, и фарисеите, и рабините, и теолозите, и храмот. Зошто Исус решава да ја напушти Јудеја тогаш кога фарисеите станале свесни дека тој придобил многу повеќе ученици, отколку што придобил Јован Крстителот во целата своја мисија. Токму така. Исус не сакал пред време да ја предизвика кризата, што според Божиот план требаше да настапи три години подоцна. Значи не 28-та, туку пролета 31-та година, последната Пасха. Индиректно, ова значи дека Јудеја на самиот почеток го отфрла Спасителот. Исус веќе бил отфрлен од водачите на Израел, отфрлен од фарисеите, отфрлен од свештениците, отфрлен од рабините, отфрлен од Синедрионот, уште на самиот почеток, како што и Јован не бил кој знае колку прифатен, ама од политички причини, бидеќи народот го сакал Јована, крстителот мислам, од политички причини и водачите глумеле дека и тие го признаваат Јована. Па Исус го искористува тоа нивдо лицемерие во една прилика кон крајот на неговата мисија, која ќе ги праша крштевањето Јованово од кого беше? Од небото или од луѓето? И тие не можејки да го порекнат Јована јавно, како што си мислеле во себе си, бидеќи еднаш се обврзале од политички, од лингурски причини да демек да глума дека и тие го признаваат Јована, бидејќи Јован беше популарен кај народот, не можеле ништо да му одговорат. <laughs> Ги фател во <laughs> во мат позиција. Но Исус знаел дека водството на Израел го отфрла и решава да ја продолжи својата мисија во Галилеја. Во Галилеја Божечка, како што уште Исаија ја нарекува во своје време, седум векови пред тоа. Но за да се отиде во Галилеја, географски мора да се помине низ Самарија, како што не известува евангелистот во четвртиот стих. И сега таму во Самарија апостол Јован го задржува нашето внимание на еден многу интересен настан. Средбата што Исус ја има со оваа жена Самаријанка во градот наречен Сихар. Близо до земјиштето каде што значи кое што Јаков му го даде на својот син Јосиф и каде што се наоѓаше изворот на патриархот Јаков. Исус изборен од патот седна покрај изворот, а беше околу шестиот час или како што преводот во филмот ни кажа, беше точно на пладне иеко Јован вели околу, беше пладне. Дали знаете како изгледа пладне во Израел? Ние знаеме како изгледа пладнето <laughs> кај нас. Кога е лето, а? Како така изгледа во Израел? Нешто да бетер за наши поими. Во Израел, особено во Христово време и воопшто, во стари времења воопшто, жета била вистински проблем. За, особено за пошироките народни слоеви. Зато кога Исус вели, оно што ќе му даде некому, че го напои со чаша вода, на вистина ќе ја добие својата награда. Значи, жета била проблем. Не било, не било мала работа во тоа време на некого кој што е жеден да му дадете чаша вода. Водата била проблем. Не се наогела така често при рак. Особено кога некој пешки патувал од едно место до друго. Затоа во друга прилика Исус го користи овој реален проблем од тогашниот живот на израелците и вели за да получи сега една духовна лекција. Блажени се гладните и жедните за правда. Кога ние ги читаме тие зборови, не ни значат многу, гладен и жен. Кој од нас денеска е гладен? Кој од нас денеска знае што е тоа глад? Мегутоа, слушателите кои што првпат ги слушнале овие Христови зборови, многу добро знаеле што е тоа глад и што е тоа жет. Значи, кога ние би биле така гладни, и така жедни, како што биле најголемиот број луѓе во сета мината историја, ама жедни и гладни за правда. Значи, тогаш би сватиле што сакал Исус да каже. Каква треба да биде нашата духовна состојба, за да го доживееме, за да го искусиме тоа блаженство. Самиот Исус, во човечка природа нормално, бил жеден. Исус на вистина бил жеден. Кога тој побрал вода на Самаријанката, тој него не го рекол тоа како скачка за да почне муавет. Тој на вистина бил жеден. Но се разбира и самиот веќе знаел каков разговор треба да води со оваа жена. Значи, дојде една жена од Самарија за да полни вода. Исус и рече, дај ми да пијам. Осми стих ни кажува дека во тој момент бил сам, бидејќи учениците негови бе отишле во градот да купат храна. Сега внимавайте што ни кажува деветиот стих. Жената Самаријанка му рече, како ти, евреин, јудеец. Бараш од мене, жена Самаријанка, да пиеш. Зашто јудејците со самаријаните не се мешаат. Дали може за миг да сватиме каков бил проблемот во односите, меѓуетничките односи на јудејците и самаријаните. Денеска, например, колко и да се мразат албанци и македонци, има милион случаеви каде што Албанци и македонец ќе си прозборат нешто. Мене вчера дори во село Глумово еден ми рече селам алейкум. <laughs> Ја му одговорив само селам, затоа што тоа, тоа со Аллах што има врска, не го признав или на еврејски шалом, истиот поим. Меѓутоа, овде гледаме ситуација, значи, албанец и македонец може да се прават нормален муавет. Но замислите кога била омразата меѓу евреите и самарјаните, тие дури не комуницирале меѓу себе никако, ни подразно. Врз основа на сето останато што го знаеме од Новиот Завет, ваквата исклучивост повеќе била резултат на евреите, ставот на евреите, со незнабожци да немаат никаква комуникација. Значи, ако еден евреин се сретне со незнабожец, случајно да речеме, напад, тој требал да се однесува, односно да помине покрај незнабожецот, како покрај турски гробишта. Самиот апостол Петар, кога веќе бил апостол, исполнет со Светиот Дух, морал да прими визија од Господ, кој што ќе го подготви да отиде во домот на еден незнабошец. Значи, уште како апостол, крстан со Светиот Дух, тој се уште ја имал таа еврејска предрасуда, дека со незнабошците не смее да се меша, не смее да стапи во контакт со нив. Тоа е било наследено од еврејската култура, од учењето на рабините, на фарисеите. Самите тие, иако барале од пилата да им ја исполни нивната желба, не сакале да влезат во предворијето на пилат, за да не се оскврнат. Какво лицемерие! Дволичеле пред пилат дека не признаваат никаков друг цар, освен Цезарот, а не сакале да стапнат во дворот. Не на било кој не знабрзат, бидеќи тој сепак бил нивниот гувернер, нивната власт. Се уште мисле и верувале дека ќе се оскврнат ако влезат во неговиот двор, иеко отворено во своето лицемерие, пред него кажувале не имаме друг цар освен Цезарот. Апостол Павле, многу подоцна ќе го укори самиот Петар за лицемеријето во Антиохија. Како ти, евреин, не живееш еврейски, а ги тераш овие што не се евреи, тие да постапуваат и да живеат еврејски. Оваа жена Самаријанка вистина се изненадила. Зошто се изненадила? Се изненадила затоа што еден евреин неизе и се обраке и бара од неја дај ми да пие. Тоа веќе било нешто невообичаено. еден евреин бара од самарјанкава таа да му даде да пие. Тоа било нешто неверојатно. Евреинот веројатно да умирал од жет, од самаријански раце не би примил. Бидеќи за него тоа се смрдливи раце и за него тоа тој сад таа чаша со вода е веќе усмрдена, затоа што ја факеле самаријански раце. Но Исус самиот и бара на самаријанката да му даде да пие. И сега жената, затоа и го прашува, «Па како ти, јудеец, бараш од мене, жена самаријанка, да пиеш? Какво е сега ова чудо? Замисле, кога жената дошла крај изворот и видела како еден евреин седи таму, тао мисла дека евреинов не ќе кеја игнорира, како да таа не постои. Било чудо што Исус и се обратил, а уште поголемо чудо што побарал од незини раце да пие. Исус се разбира ја користи оваа ситуација за да и се открие. Кога ти би го знаела Божиот дар и кој е овој што ти вели дај ми да пијам, тогаш ти самата би побарала од него и ти би ти дал жива вода. Првпат на ова место, Јован го споменува овој поим, жива вода. Во седмата глава ќе станем многу повеќе збор за ова. Исус дошол да донесе жива вода. Мегутоа во тоа време нито самарјанката, ниту неговите ученици разбирале што е тоа жива вода. И на што Исус мислел. Жената се разбира, не можела да го свати Христа и неговата духовна порака, не можел да свати што е тоа жива вода и едноставно реагира како што би реагирал секој наш сограѓанин денес, во 21. век. Како може, како може ти да ми дадеш да пијам, кога ти немаш ниту со што да натрпиш вода, кладенецот е длабок. Од каде пак имаш жива вода? Која па сега таа жива вода? Зашто воопшто ти зборуваш? со други зборови. Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде овој кладенец? Со други зборови, Христовите зборови звучале малку препотентно. И самиот тој пиеше од него, и синовите негови, и добитокот негов. Дали си ти поголем од Јаков, од Израел? Од патриархот на еврејскиот народ. Исус ја говори рече, секој што пие од оваа вода пак ќе ожедни. Како што подоцна ќе им рече на тие ученици, на тоа мноштво кое што го придобил уште во Јудеја. Вашите татковци јадеа мана во пустината, ама умреа. Исус донел вода кое што има поголемо значење од водата на патриархот Јаков, од неговиот кладенец, од неговиот извор, бунар. И Исус донел леп кој што има поголемо значење од дури и од небесната мана, што ја јаделе евреите во времето на Мојсеј. Овие Христови тврдења звучеле на вистина многу препотентно. Видете, да сте живееле вие во тоа време, како што би го наблюдувале Исуса од надвор, обичен еврин, може да си речете у себе обичен селјак, и по својата облека тој бил личал на припадник на обичниот народ, и да слушате од него вакви зборови, каде што тој на вистина тврди дека е поголем и од храмот, дека носи вода, леп, значи некаква храна, која што е побитна и од она што самиот Господ ја давал на израелците во Стариот Завет, или дека носи вода која што е поважна и повредна од водата на Јакововиот кладенец, Што би помислиле вие за овој човек? Дали помислиле кој некој шарлатан кој што се занесува? Во зависност од вашата духовна состојба, значи од вашата моментална духовна состојба ќе зависи дали во Исуса ќе ќе видите шарлатан, да сте биле вие во тоа време и на тоа место, или ќе го препознаевте како пророк, а да не речам Месија. Интересно е што тука во филмот жената е прикажана како некоја што се подбива со Христовите зборови на самиот почеток, се додека овој не почнал да раскажува детали од незиниот неморален живот. Дори тогаш се запрепастила, како што и го видовте изразот на лицето, И дори тогаш почнала сериозно да гледа на Исуса. Се разбира, не била спремна веднаш да го препознае како Месија, туку само како пророк. Некој што располага со инсайдерски информации. Некој што знае тајни од незиниот живот. Тоа го може да го знае само Божи пророк. Тоа може да го знае само некој кој што Има информации од Светиот Дух. Има информации од оној што се знае. Но да се задржиме малку на зборовите што Исус предходно ги кажува. Секој што пие од оваа вода пак ќе ожедни. Тоа веќе го прочитавме. Но кој пие од водата што јас ќе му ја дадам. Нема никогаш да ожедни. Таа во него ќе стане извор на вода што ќе тече во живот вече. Исус почнува полека да ја открива тајната на неговата жива вода. Сте видели жива вода? Каква е таа жива вода? Водата како вода, како H2O, што е? Мртва или жива? Мртва е, таа да, не е органска материја. Не е ниту жива материја. Мегутоа е многу битна за животот. Но исто сега зборува за една вода која што самата е жива. Таа вода прави никогаш да не ожетнете повтор. Таа вода во ваш самите може да стане извор. Па токму затоа никогаш повеќе да не жеднеете за неја. Јас верувам дека жената веројатно била свесна за тоа дека секој ден да доаѓа до овој извор и да полни вода среде пладне, Со други зборови, тогаш кога немало никој, бидејќи другите жени доаѓале да полнат кога? Па веројатно са бајле кога било по-студено, по А зашто ова жена не доаѓала са бајле да полни заедно со нив? <laughs> затоа што имала голема репутација. Не сакала да се сретне со озборувањата на другите жени. И затоа Исус е рекол, право кажа дека немаш маш. Зашто петмина мажи си имала и овој што сега го имаш, не ти е маш. Господи, гледам дека си ти пророк. Значи, жената до сега знаела дека овој човек е евреин. Сега сватила дека овој евреин е пророк. И кога веќе сватила дека е пророк, кое прашање веднаш и се наметнало? Веднаш и се наметнала она теолошка дилема, која што била предмет на разидување помеѓу евреите и самарјаните. Тоа е исто како, например, да била, да живела во некое поинакво време и на поинакво место, жената би можела да каже Господи, нашите татко се крстат со три прста. Вие се крстите со цела рака. Што е сега исправно? Дали некој што се соочиле со човек, кога, кога некој човек ја свати, дека вие имате некакво знаење од верата. Кога тоа ќе го признае во себе. Кој било првото прашање што вие го поставиле? Мене многу често ми поставиле така некое споредно безначајно прашање. Зашто бидеќи тоа е тоа што го знаат, тоа е тоа што прво им доаѓа на ум. Кога бевме еднаш, дали беше 98-ма, не секам точно, верам тогаш, на прием во владата по повод нова година, И до мене седна Љубиша Георгиевски, поранешот председателска кандидат, режисер. И почна да прави мојбет со мене на библиски теми. И прво, прво што ме прашува е, дор вие славите Божич? <laughs> и после вели, и сега кога е точно, сега ме прашува мене да му давам одговор, кога е точно сега да се слави Божич? 25 декември на 7 јануари. Че значи, едно безначено прашање. Па сепак, тој тоа го прашува затоа што тој нема што друго да праша. Дебатата меѓу исток и запад, православијата и католиците, е тоа, кога треба да се слави Божич? Кој календар да го следиме? За жал, масите, па дури и интелектуалците, немаат некое подлабоко знаење од верата, па да прашаат нешто пове, поважно, повредно, посуштинско, од тоа што го знаат. А ги знаат само оние површни работи во врска со верата. Само она за што најмногу се зборува. А нашите телевизии за верата знаат толку, што дури и за Божик и за Великден не знаат да ги изговорат имињата на библиски лица и места точно како што треба на македонски јазик. Сепак оваа жена поставила едно битно прашање. Нашите татковци вели се поклонуваат на оваа планина. Бедеќи самарјаните имале во на планината Гаризим имале еден паралелен храм. Тој храм бил ривалски, паралелен храм на Ерусалимскиот. Според Божиот закон, кој што самарјаните, значи Тората, и самарјаните ја почитувале, но самарјаните ја почитувале само Тората, како, како и садукеите, тие ги признавале само Моисеевите книги. Ништо друго не признавале од Библијата. Според Тората, постои само едно место каде што треба да му се поклонуваат на Бога. Само едно место каде што треба да му се жртвува на Бога. А тоа место е Ерусалим. Тоа место е гората Морија. Исус ја подврдил таа вистина. Зато и рекол дека ние евреите знаеме во што веруваме и на што се поклонуваме, додека вие му се поклонувате на она што не го знаете. Значи, Исус не ја порекнал вистината на Стариот Завет, дека според Стариот Завет, според Мојсеевиот закон, точно било тоа што го правеле јудејците. Според законот, Ерусалим, храмот, таму каде што е скинијата, таму каде што е светилиштето, Таму Господ наредил да се жртвува, таму Господ наредил да се обожува тој самиот. Меѓутоа, Исус имал една друга вистина сега за оваа жена. Исус сакал сега неизе да ја израдува со новозаветната вистина – Значи, тоа што вие самарјаните бевте во криво и во заблуда, за тоа каде треба да го обожувате Бог, не, и не е толку страшно, бидејќи сега доаѓа време кога ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим ќе се поклонувате на Отецот. Туку каде? Исус некако не се доискажува.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 Значи, застануваме кај 23-тиот стих. Ако даде Господ живот и здраве, следната сабота ќе продолжиме. Ова е за мене срцевината на, Христова, на Христовиот разговор со Самаријанката, овие негови зборови, во 24-тиот и 25-тиот, па и наредните стихови, наредните два стиха. Што е тоа? да му се поклонувате на Отецот со дух и вистина. Што значи да се биде вистински поклонник? Затоа ќе оставиме простор следната сабота.